Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Arratsalde ondanoi, Arrigorriagako gaztetxean gauz, Irolako e, ba, estudia utzi dugu eta ona etorri gara hogeta urte urrena ospatzera bai. Haupa Irolako irratia, haupa zuek, haupa, ba, lehenengo belanaldi hoietako jendea, orain irurogei urte izango dituzte laia danik, haupa irolako asamblea da, irratzaiotan parte hartu duzuen lagun hoi, gaur ona bertaratu zareten hoi, eundasazpi.bost FM sintonizatzen duzuen hoi, zue gabe, ba, irrati hau esen posible izango, ez? Esan bezala, hogeta ama boste urte, ba, ekintza pilo egiten, kontzertuak, kabaretak, itzaldiak, Baskari Afari, Mural Margotketak, eta bueno, batez ere, irratzaio mordoa, askotariko irratzaioak egin izan dira albistegiak, humorezkoak, umekeinakoak, eta bar, eta bar, eta bar luzea. Bueno, pues gaurko egun berezi honetan ere, ez ginen motz geratuko, eta mainguru bat, ba, prestatu egin dugu, edo antolatu dugu. Bueno, aparte de mainguru tamien, Kriston Baskaria prestatu digutemen, gero bebai, kontzertuak dauz, que, por cierto, a partir de las 8, gente animaros, ondra indikere, bagarai zaudete, bai gurekin eh, ona, ba irrati honen eh, urteurrena ospatzeko, ez? Animatzen zaituztegu. Eh, bueno, pues aldio. Esan bezala, egitarauari jarraituz, orain mai inguruaren txanda da. Eta bueno, ba sola saldi honi herria jabetzen gainetik komunitateak ehunduz deitu dugu. Ta izan ere, ba irrati honek lau kolektibo ezberdinen borroka eta ekintzen bosgorailu bihurtu nahi da. Izan ere, ba, e, irrati honek lekutxo egin du mugimendu autogestionatuen ekosisteman eta gaurkoan ere ba horretan e, ba jardun nahi dugu, ez? Jaia bai, baina konpromiso sozial bat dauka irrati honek eta ba horretan arituko gara orain. Beraz, Miguel ipasatuko diotitza kolektibo hauen e, kideak e, aurkez ditzan eta ba haupa Miguel Arratsalde ondan hoi, Ba gaur, e, inguru honetan iratik lehen esan bezala, e, lau kolektibo partuko hartu dute. E, eh, azet, batu, basoa eta galdako elkarlaguntza zarea. E, azet, aldezarreko etxebizitza sindikatutik dator peio. Azet, Bilboko, talde, e, Bilboko aldezarreko auzoetan problematika lantzen du. Auzo elkartasunaren bidez, areso individualak kolektiboak bilakatzen ditu. Eta horrela, komunitatea sortzen du, langile klaseren artean. Kaixo, peio? Kaixo, arrazalde Batutik dator arantxa. Batu langile klasea jasaten dituen kapitalismoaren erasoi aurre egiteko antolatutako sarea da. Eta eguriboeko eskualdean garatzen du bere lana. Kaixo, arantxa. Kaixo, arrazalde Basoa, defendatzaileen etxetik, Laura. Basoa, defendatzaileen eta ekintzaileen arteko komunitate solidarioa da. Espazio liberatua, komunitatean bizitzeko eta jarduteko modu bat. Autokudeaketan, horizontaltasunean eta parte hartzean oinarrituta dago eta migratzaile. Errefusiatu, defendatzaile eta ekintzaile guztiei zuzenduta dago. Aupa, Laura. Aupa, Arrastion. Eta azkenik, Gal, galdako elkar laguntza saretik Luis. Mundu kapitalista honetan galdako elkar laguntza sareak alternatiba bat eskaintzen du justizia soziala eta ingurumenerekiko errespetua oinarria hartuz. Epa, Luis. Opa, León Bueno, a ver, Kriston txaparra da botako du orain arrigorriagan, hemen baditugu hogei bat entzule, au pasue, eh, que majetes, como se nos están mojando, pobrecillos. Eta horregatik, ba, pentsatzen dugu onena izango dela gaztetxe barrura sartzea, vale? Así que, volvemos en unos minutos. Tardaremos un poquitito. <laughs> Serio? Ba, arazo teknikoak eta meteorologikoa konpontuta gero, eh, jarrituko dugu, gore, gogoratzen dizuegu gorekin gaude azet, eh, eh batzoa, galdako karlaguntza zaroa eta batu, eta bueno, jarraituko dugu. Eskarrik asko lau gaur hemen gurekin egoteagatik, Si os parece bien y para que esta charla no se alargue en exceso, hemos dividido el coloquio en cuatro bloques. En el primero se trata de que cada una de vosotras exponga sus preocupaciones y hagáis un análisis sobre el panorama actual existente en torno a tres necesidades básicas que son la vivienda, el trabajo y la alimentación. En el segundo bloque hablaremos sobre cómo os organizáis y cuáles son vuestras líneas de trabajo. En el tercer bloque os invitamos a que presentéis casos concretos a los que os estéis enfrentando eh, ahora mismo. Y por último, en el cuarto bloque ke al haremos de retos y proyecciones de cara al futuro. Ondobale rengo golokarekin hasiko gara eta hitza pasatuko diogu azeteko pei hori. Esan Miguelek esan bezala azete etxe sindikatuan edo ari da lanean, beraz, eh zein da gaur egungo etxe bizitza problematikaren ba, zure iritzia. Zer ze iritsi dozu gaur egungo etxe bizitzen problematikaren inguruan? Barkatu. Bueno, ba, eskerrik asko. Eskerrik asko, hon. Bai? Bueno, ba, eser baino lene, sorio zea irola, e, hogeita ma eta... Oh, oh. eskertzea gon eta esatea bueno, placer bat dela hemen egotea eta bueno, eh Kriston egitaragoa dagoela gaur, así que bueno, pues eh sorte etorri direnek. E, bueno, ba orokorrean guk egiten dugun analisia da, bueno, es ba, gaur egun bizi garela ba hori es kapitalaren ofentsiba berri baten eh aurrean, ez, pues, e, baliabide eskazia, krisi energetikoa eta bar, eta bar, eta horrek, pues, eragiten duen haulan grandes rasgoz dela, ba, bueno, ba, klase dominatzailek e, eh, dominatuen gan, e, eh, ba, gerriko estutzea, ez? E, orduan, pues, jada desjabetuok eginenen gan, pues, e, ba, hori, esplotazioa are gehiago e, areagotzen da. Bai, Orduan, bueno, ba, tradizionalki esplotazioa duela marka batzuk arte e, lan arlora mugatzen baldin bazen, gehien bat, ba, bueno, gaur egune kapitalismoak zeharkatzen gaitu gure bizitzen osotasunean, ez? E, eta horrek, ba, behartzen gaitu lantokitatik aratago, ba, gure bizitzetako marko guztietan antolatzera. Bai. Orduan, claro, ez gaude e, momentu konkretu bateko krisi baten, baizik eta, bueno, pues, e, eh, jakinaen bezala, ba, kriziak dira kapitalismoaren berezko ezaugarri batzuk, edo eh, guk ala ikusten dugu, eta e, ba, esan genezake, bizigarela krisi kapitalismo batean, ez? Hau da, e, krisi eta krisien arteko distantzia gero eta murritzagoa da, gero eta txikiagoa da eta inkluso are gehiago esan dezakezu, esan dezakegu krisiak luzatzen direla etengabe, ez? Eh, pues honen adibide argia da, adibidez 2008ko krisia hitz egiten dugunean, pues eh, e, ematen duela iraganase ari garela hitz egiten, baina bueno, pentsatzekoa da edo bueno, ausnartzekoa da ia krisi hori gainditu den edo ez den gainditu. Ez da egiten zuten da, ikusten dute hola nere aurpegi arraroak edo ez naiz ondo saltzen edo ez da entzuten. Gogoratu Mikro, bai, ba- mikroetatik entzutea baino asmoa dela irratian entzutea eta grabatzea. Orduan, entzuna nahi baduzu hurbildu badago espazioa. Edo, edo sintonizatu egon zazpi bost zuzenean gaude, orantxe bertan, bertan, FM-ean eta streamingean eta bar. Eta esan dakoa, mikroren asunto hau ez da batez ere amplifikatzeko hemen, da bertara emititzeko eta grabatzeko. Asi que entzun nahi baduzu egan horaz, urbildu zaitezte. Eta... Eta parkatu eragozpenak, eta bueltak, eta bar, eta bar. Musika gente horbiltzen den bitartean. bueno, eh, orduan, bueno, ba, krisiekin jarraituta, ba, bueno, krisiak eh, putada bat dira, es, eh, asketan, horrela da. Bai, ez, ez, bai, bai, barregari eski horrela. Eta, baina, bueno, e, azkenean e, krisien ondorioak pairatzen ditugunak, pues, e, eh, klase ez jabetua gara, ez betikoak, baina aldi berean, pues, bai burgesiaren txako, aukera uneak diren bezala, ba, guretzako ere, pues e, guk eh, guk horrela irakurtzen dugu, pues badira ere aukerak eskaintzen dituzten momentuak, ez? Eh, se sentzutan, ba bueno, azkenean e, sistemaren kontraesanak edo arrakalak ba azaleratzen dira areta gehiago eta bueno, honek aukera ematen dugu, pues kontraesan hauetan edo arrakala hauetan, pues e, sakontzeko eta horiek baliatzeko, ba, borroka molde berriak auspotzeko edo borrokak aktualizatzeko, ez? Orduan, bueno, e, guk etxe bizitza sindikatu bezala egiten dugun irakurketa hau da, eta zentzu horretan, bai uste dugu, ba, e, krisi gara honetan, ba, etxe bizitza dela elementu bat, zentraltasun hartzen ari dena, ez? E, argi daukagu, ez dela klase borrokaren fronte principala, baina bai, pues, bueno, aprobetxatu behar den arrakala bat edo dena delakoa, ez? Eta orduan, pues, guk egiten dugun nekarpen hau da. E, Zergaitik, bueno, ba, eta margarren amarka da, petrolaren krisia dator, kapitalismoa ba, birmoldatzen da, birformulatzen da, eta sartzen gara, ba, fase neoliberal horretan, ez? Eta etxe bizitzari dagokionean, pues, e, fase aldaketa honetan, ba, badago jauzi kualitatibo bat, bai, merkantzia hutsa izatetik, pasatzen da etxe bizitza izatera, ba, e, merkantzia finantziero bat, ez, edo finantziarizatu egiten da. Hau da, e, tradizionalki kapitala birbalorizatzen bazen, edo reproduzitzen bazen, pues, e, fabriketan, ba, hemendik aurrera etxe bizitza bihurtuko da kapitalaren reproduziorako pues, elementu oso interesantea, ez, kapitalistentzako. Bai, e, orduan, o sea, adibide da hori, no? En un momento cuando ya no, bueno, momentu baten ja ezin denean gehiago invertitu kapital excedente hori, pues fabriketan ba non invertitzen duzu birbalorizaziorako? Pues edo gerra imperialistetan edo besteak beste etxe bizitzan, ez? E, eta bueno, pues e, testu inguru honetan ba turismoa mundu mailako industria bezala garrantzia hartzea, pues ere serikusi handia duela uste dugu. Ondorioz, E, zer ikusten dugu guk? Ba, bueno, espekulazio inmobiliarioa, e, bere baitan, pues, ezinbestekoa bihurtu dela, e, eh, kapitalaren txako, pues, gaur egun e, ba, krisi horietatik ateratzeko. Bai, horregatik uste dugu, ba, garrantzitsua dela, ba, klase borroka e, momentu honetan, e, etxe bizitzan zentratzea. Bai, e, krisi kapitalistaren baitan, pues, e, zabal daiteken edo sakondu daiteken arrakala delako. Eta ba bueno, ba guzti ba ikusten dugu etxe bizitzaren arasoa, ba klase arasoarela zergaitik, ba etxe bizitzak eh, harrema e, zuzena daukalako e, kapitalismoaren oinarrizko kategoria guztiekin, ez? Eta bertan erreproduzitzen delako kapitalismoaren kontra esan handiena dela kapitala eta lanaen eh, artekoa, ez? Hau da, e, egun e, etxe bizitza batera sarbidea izateko edo etxe bizitza bat izateko, pues kondenatua gaude esplotatuak e, eh, lan asalariatupean, ba esplotatuak e, e, izatera, ez? Hau da, e, ez basara esplota ba, ez, da, ez daukazu, ez duzu soldatari jasotzen, eta orduan ezin duzu alokairo bat ordaindu edo dena delakoa. Bai, noski, Eh, e, desjabetu guztion gane eh, gertatzen den zerbait da, baina, klaro, e, kapitalismoak hainbat zapalkuntza komplementatzen ditu, eta, bueno, pues, e, e, desjabetun artean zapalduenak izan daitezken ba, sujetoak, ba, migranteak edo emakumeak besteak beste, ba, indik daude kondenatuta, ba, e, esplotazio handiagoa jasan behar izatera, ez? Pues, emigranten kasuan, pues, eh, lan lekurik prekarionak betetzera kondenatuta daude, eta beraz, pues, areta esplotatuagoak daude, ez? Eta, hori sufritu behar dute merkatu inmobiliariora sarbidea izateko. Eta inkluso hau lortzen badute ere, ba, eskotan ezin, eskotasuna dute merkatu inmobiliario horretara sarbidea ukitzeko, pues, eh, haien jatorri, kolore edo asentoagatik, ez? Eta honen adibidargia dira, ba, inmobiliarien eh, jarrera rasistak eta bar. Zein da guzti honen ondorioa migranten kasuan? Ba, ja, e, esplotazio handia e, de por sí jasan behar izateaz gain, ba, bueno, pues, e, ez bakarrik etxe, bizitza, etxe bizitzara sarbidea eukitzeko, pues, e, eh, estrak ordaindu behar izatea padroia lortzeko, edo kontratu bat izateko ere gehiago ordaindu behar izatea, edo mafiei etxe, bizitzako, etxe okupatuetan bizitzeko, pues, e, alokairuak e, ordaindu behar izatea. Emakumeen kasuan, ba, karo, aipatutako bortizkeria guzti hauei, gehitzen zaio, ba, indarkeria patriarkala, ez? E, emakumeek ere orokorrean lanmerkatuko toki prekarionak betetzen dituzte, eta gainera, e, zaintza lanak, e, haien, haien karguan dauzkate, seme alabak ere bai, eta barrez, orduan, ba, etxe bizitza emakumentzako askotan e, infernua bihurtzen da, bereziki e, ba, indarkeria matxista zuzena ematen denean, ez? Orduan, bueno, ba, askotan gertatzen dena da, pues, eh, emakume asko eh, ezin direla arriskatu eh, etxe bizitza galtzera, ez? Pues, hori, jenteak karguan daukatelako, edo zaintzalanak haien gaine gain eh, asumitzen dituztelako, edo asumiarazten dituztelako, ez? Ondorioz, ba, bueno, eh, Bauri hori soldatapeko esplotazioa oraindik gehiago jasatera kondenatuta daude, ez? E, inkluso batzuetan pues e, haien erasotzailekin bizitzera kondenatuta daude. Zergaitik? Pues claro, neri uko ginez gero daukaten aukera delako kalegorria eta kalean pues e, zer dago? Pues e, violentzia gehiago, bai patriarkala, bai instituzionala, ez? Ondorioa zein da? eta bueno, gure irakurketa sumea da. Ba bueno, ezin dugula etxe bizitzaren arazoa ulertu dominazio kapitalista ulertu gabe eta aldi berean ba ezin dugula dominazio kapitalista ulertu bertan tartekatzen diren zapalkuntza guztiak eh, ulertu gabe, ba, klase dominazioa, zapalkuntza patriarkala eta koloniala rasista. Labur bilduz, eh, zer uste dugu? Ba hori, azkenan ez apalkuntzak lan ere mutik e, eh, kanpo bizitzako arlo guztietan ematen direnez, ba, arlo guzti hoien inguruan behar material hoiei e, eh, ba, irten bida bilatzeko edo pues, e, antolatu behar garela, ez? Eta zentzunetan ba, ba, oso baliogarria ikusten dugu, pues, eh, mai honetan gauden proiektu ezberdinen ekarpena, ba, hori lan esparrutik aratago kapitalaren arrakaletan sakontzeko tresna bezala. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuri peio egindako analizia gatik. Eta, bueno, ba, urrengo galdera izango zen, bueno, zuk aipatu duzu, ba, etxe bizitzaren problematika kapitalismoak ekartzen duen eh, ondorio bat dala, bai, e, eh, emakumak eta migranteak batez ere, ba, izan aldirela, e, eh, ba, arazo hau edo pairatzen dutenak, ez bakarra, baina bai e, gehien pairatzen dutenak, ez? E, bueno, pues urrengo galdera izango zen, eta horren e, arazoen aurrean, zer, zer, ez? Nola ikusten dozue elkar laguntzen zarea gaur egun? Bai, ze, karo, e, zuek e, azetetik zatozte, baina dibidez, e, mm, ba, arantxa, zuk batutik bebai, badozu sindikatuen e, ba, etxe bizitza, ez? Orduan, ba, dinot, kolektibo ezberdinak zaudetela e, honetan lanean zuen artean badau lan egiten duzu elkarrekin, bakoitza doa bere kabuz, ze gabezi ikusten duzue elkar laguntza sare honetan, bueno, ba, buri, nahi baduzu best, besteok, igual? Vale, ba, bueno, ba, galdera zanea elkarlanean nola gabilen ez, edo badaukagun, bueno, gu, batu eta galdakako elkarlaguntza saren artean badago elkarlan e, pues, egunerakotasunean ematen den elkarlana, ez da? Osa, azken finean pues, eskualde mailan elkarrekin ibiltzen gara eta bai bagoaz eh, pues, bata bestearen deialdietara pues, horretara, horretara bagoaz. E, gero beste elkarlaguntza sare batzuekin Euskal Herri mailan egon daitezkenak e, gazte izen, iruñan eta horrelakoetan Ba, ez daukagu orain goz, olako harreman edo, bai, harreman formalik, esate ez, eh, baina bai, informalki e, abiarazi dira ja, pues, eh, bueno, harremanak eta ezagutzeko hainbat deialdi, ez? Besteak beste, bagu, elkarlaguntza sarean egingo duguna, pues, e, e, kainan bukaeran, pues, e, oita bat, etiko oita seira edo, pues, hor egingo dugu topo adibidez, aurrekoan gazteizea junginan batzuk e, Orduan, bueno, horretan gabil, azken finean, elkar laguntza sareak igual dira, e, orain dela ezain beste, atera diren... E, bueno, kolektibo sare edo eragile e, mota bat, ez, ezaugarri jakin batzuekin, igual etxe bizitza sindikatuek ere konpartitzen dituztenak, eta, eta nik uste astapenetan gaudela, eta, eta gauzak pentsatzea daudela, ez, ez dakit nola ikuste zuten besteok, ze, ze zuten, eta gero, bueno, esan ez ere, elkar laguntza sarea, gure kasuan ere, bat dela gure izen propioa, ez, elkar laguntza sare, baina, e, gu orain nari garenean elkar laguntza sareetaz, esaten dugu, ba, minuskulan, ez, e, Eh, o hau da, e, badaude beste sare batzuk ez direnak deitzen elkar laguntza sare, baina azken finean betetzen dituztenak ezagarri batzuk neri burura etortze zaizkit ez dakit beste hori, e, igual ezagarrietako batzuk izan direla daitezkela alde batetikan e, lurraldetasuna edo, ez? Osea, auzo batetik edo herri batetik hitz egiten dutela E, beraien proposatzen dituzten e, anken edo strukturen e, e, pues, natura irekia edo ez, edo zeinik eh, hartezakela parte, eta ziur aski ze analizia egiten du, horrez nahi sartuko gutxi gora bera, bani uste peio esan dakoa da ez, osea, e, klase ikuspegi eta e, herri antolakuntzaren ikuspegitik egiten dutela lan, ez? Eta, bueno, hori ez dakiteke, bueno, más o menos igual erantzu dizute galderari, da gauden, eta ni ustez ba gaudela, mo momentu oso polit batean, non, bueno, orain astapenetan, baina pentsatzeko dagoela guztia, ez? Ta orduan, bueno, neri interesgarri iruditzen zait gero jungo gera ea, zer esan nahi duen horrek, ez? Ni uste ere hor badagoela tartean, gero agian igual beste bloke batean igual aterako da, ezta? Eh, badagola ni uste zor, zeo zer berria, e, jazgareak geralako pues herri mugimenduan e, normalki egon diren kolektibo itxia, ondo egon direnak ere, ez? Kolektibo itxia bakitzak beraldetik, baizik eta hor plazaratzen dela nolako auzo herri edo horrelako subjektu bat horren atzean, pentsatzen duena bere burua be, sarearen edo auzo sindikatuaren bitartez, eta esaten duena, bueno, ze behar ditugun, ez? Momentu honetan kapitalismoaren aurrean, eta eta mm, bizitza aske bat garatzeko, ze behar dokagu, eta horretarako ze egitura behar ditugun, ez? Eta hor igual hor aldatzen da, ez da inbeste kolektibo itxi bat, baizik eta aratago joan zeo zer, ez? Baina, bueno, hor usten dut ze pentsatzen duten zer, den, zer izan daiteken zeo zer hori, ez? Eh, eh, eh, Luis entzat, ez, es, eh, utxit eh, mikrofona. Eh, bueno, apurtxu bat kontatu duzu, baina, bueno, apurtxu bat sakontxeko, egungo pa, eh, aurrean nola erantzun eta nola antolatzen zarete eta zein estrategia jarraitzen duzu, eh? Ah, eh, vale, ba... Ba, bueno, eh, a ver, Ni uste estrategia hitz hori badala oso zabala, ez da? Eta askondan igual eh, erabiltzen dela aipatzeko edo edo zerrendatzeko, pues tokian toki ditugun e, teknika multzetarako, ez? Zer egiten dugun gure auzoan, gure herrietan e, konkretuki. Eta gero batzuetan ere, igual, e, eh, bate eh, buruan eukita edo, edo etorkizunera begira, pues, erabiltzen dugu nitza, ez? Estrategia etorkizunera, ze, ze gauzakin dezakegun, ez helburu daukagun guzti, guzti honekin, ez? Eta... Bueno, ez naiz hart, ez ez pues eh, azken finean peio ja sartu da pur bat. Ni uste dut eh ere maila lokalean dagoen analisia da azken finean ikustea, ba kapitalismoak egiten duena da E, era, de, bueno, esango naturalean oso labur, oso, oso motz esan da, ez? Baina era naturalean ematen den eh, lotura soziala, ez? Jendartean, pues bere mesedetan jartzen du, ez? E, eta eta nolabait nola deusestatzen du lotura sozial hori edo era kooperatiboan, naturalki era kooperatiboan ematen den bizitza arlo guztietan, bera ero emango emango zan e, bizitza eta bere mesedetan jartzen du, ez? Adibidez, ekoizpena. Ekoizpena argi dago, e, dimentsio kolektibo bat dela. Hau da, ezin dugu ekoiztu bakarrik, norbanakoak ezin du ekoiztu. Baina, kapitalismoak nola esaten digu, ba, ekoizpena, zertan da ekoizpena, pues, bakoitzak eh, bere denbora edo bere lan indarra, eta horren salmentan, da, ez, hortan datzala eh, ekoizpena. Baina hori Ez da horrela, edo etxe berdina, diruarekin berdina, gu norbanakoa daukagu, kapitalismoak bere ganatzen dituelako, bere estrukturekin, bere nagatzen dituelako, pues, e, etengabe bir sortzen den e, lotura sozial hori, ez? Eta bere antropologia jartzen du, e, e, e baina beste bat atzean, edo gu beste bat ikusi dezakegu atzean, edo natural, naturalagoa ematen den beste, beste antropologia bat badago. Eta ja, hau da, apur bat, txapa txiki bat, baina ulertzeko, gu, gure eta elkarlaguntza sare, nik, nik elkarlaguntza sare e, ba, argitzen ditugu nun dauden kapitalismoaren kanpo edo euskarri hoiek eta, eta borrokatzen dizkiogu, ez? Esaten dugu, ba, hoietako bat, baldin bada etxe bizitza, ez, adibidez, e, zertan borrokatuko diogu eta ze plazatuko dugu etxe bizitzaren arloan, eh? Eta hor adibidez, eta ja apur bat ba, ba lurrera jisteko edo ez. Ni uste eta eh, hor adibidez, e, eh, galdakako elkarlaguntza sareak asmatu zuela nola baita e, eh, asieran komunalaren edo ekoizpen komunalaren e, kontzeptua proposatuz, ez? Ze, izan, izan daitezke beste batzuk, baina hori igual ikusi izan. Bueno, azken finean, e, kapitalismoaren mekanismoetako bat izan daiteke, e, da, e, merkantziaren orokortzea, hau da, e, dena gure lana eta norbanak, oso laburki esan da, norbanakoaren lanaren arabera neurtu daitekela eta erroen bitartez e, elkartrukeak egin behar direla, eta horrek zehoz ere eraikitzen du ez, e, eredu sozial bat eraikitzen du, eta pues, horre, horrekin mozteko planteatzea ekoizpen komunala, ez? Ekoiz, bueno, ze estruktura dauzkagun eta sendotu ditzagun e, ekoizpen komunalerako estrukturak, E, eta bueno, eta hori, hori da adibidez Galdakako sareko anketako bat, ez? E, pentsatzea igual kuantitatiboki oraindik an ibilbide handia ber, beharko dutenak, baina kontzeptu e, eh, kualitatiboki un mm, bueno, gauza interesgarria dela esateko, azken dela eh ba, denon artean ekoitzu eh, behar dugula, eta distribuzioa, pues, bakoitzak bere, ez, nola da, e, bakoitzak bere aukeretan e, ekoiztu, eta bakoitzak bere beharretan hartu edo, ez. Eta horrek adibidez, ez da, ez da, ja, ekoizpen komunalaren gakoa beraz, ez da inbeste e, autonomia material bat, eta, eta, eta jana eukiko dugula, adibidez, e, da, hori, hori, bueno, interesgarria da noski hori, ez? Baina batez ere da, ze harreman sorta, ze, ze harreman sorta jartzen dituen mai gainean, ez? Eta orduan nik uste, eta hori gertatu daitezke beste arlo batzuekin, igual orain nabaz zuek osatu, ze ziur ez, ba, e, pues, biltegiak, e, olako gauzak eta, baina bueno, zean apur bat esateko, nik uste, hanketako bakoitzak, osa hanka bakoitzak, baduela bere, izan daiteke bere analizia, ez, bere atzean horrek esan nahi du e, komuna lauen batuketa izan daitekela proiektu iraltzaile bat? Bueno, ez da berdina, ez? E, ekoizpen komunal bat eukitzeko, ez da berdina, herri botere bat eukitzea, e, zeinek e, e, soldatapeko lana e, debekatzen duen, zeinek ekoizpen baliabidea konkistatze dituen, edo e, ukitzea pues, autu pertsonal batzuk eta hortikan pues, talde txiki batzuk dauzkatenak beraien baratza, ez dakize. Osea, noski ez dela berdina, baina ni uste dut elkar saren eh, hor ba ez dakit nola esan, eginkizun bat eta jakituria da topatzea nola izango lirateken e, eh, gure jendat iraltzaile hori eta hortan abiatu eta eta harreman mota, ez, harreman sorta hoiek, ba jun eraikitzen, ez? Eta ja urrengoa izango izan, baina ni hemen itsliko naiz eta beste serio zuten. Eh, claro. Ordun hori nola, nola pasa dezakegun, ez? Ose estrategia daukagun hori izango zen, beste beste estrategia ditzaren, beste esan sanaia edo ez, e, zegin dezakegun, maila lokalean, hau egiten badegu, ba, zein izan daitezken gure estrategiak e, lokaletik aratago, ez? Ze pentsatzen badegu, ekoizpen komunala hartzen badegu serioski, esan dugu, esan dezakegu noiz bait. E, bueno, baina, ba, guazen ekoiztea ondo eta sendo, pues igual eh, orduan pentsatu beharko genuke. ba, ez dakiz landetan, igual ba, ez dakiz, no, ez dakiz e, eh, Nafarroan, ekoizuko eh, ego ez dakiz zer, e, ez, banatzeko ez dakiz nola, e, ez dakiz, osea, hor horrek antolakuntza beharko luke. Ta txebita sindikatuetan adibidez, orain, bueno, badagoela Bizkaia mailan adibidez, badago badagoela ja saretze bat. Pues, eta orain Euskal Herri mailan badago erronka bat pentsatzeko ezen izan daitekeen eh ba, bueno, e, ibilbide, e, ma, ibilbide bat maila lokaletik aratago, ez? Osea, ze orain onak era, eta gero esatu honetan, onak era igual desauzio bat defendatzen, baina igual momentu baten e, nahi dugu ofentsiba bat kutsabanken aurka edo neinor e, eh, mm, fondo buiteraren aurka, e, eh, horre sartu delako ez dakizte Amerikar batzu kriston diruza daukatenak eta dauzkatenak igual milaka etxe, bizitza, eundaka etxe bizitza hemen, eta nahi dugu ofensio bat egin, nola egiten da ofensio bat, nola pentsatzen da ofensio bat, bueno, horiek dira, hor egon daitezkeen, eta hauek dira adibideak, eh? galdera, galdera batzuk. gure kasuan galdakakoan, pues hori, momentuan dago ekoizpen komunalak, etxe bizitza sindikatua, e, eleak e, emakume taldea, ez? Langile etxe, e, etxe langile etxean lan egite duten emakume taldea, ere perspektiba ere ba, elkarlaguntza eta sindikal batekin eta eta eroskita kolektiboak, ez? Pues, e, bueno, bat topatu aurrere norbanako autuak eta erosketak egiten duen lekuan, pues jarri, pues, era pues, mekanismo kolektiboak. bat. Eta holako txikikeriak hasi eran, baina uste dut importanteak direla, ez? Orduan ez dakit besteek nola egite zuten o ze, ze estrategia dauzkazuten hori, ba hori, gauza hauek burutzeko edo eguntzeko ez? Bueno, ba, ber, e, Laura, nahi baduzu eta zube bai ekoizpen komunalatik e, zer duzula esateko eta... Ekoizpen komunaletik ez. <laughs> Bai, <laughs> estrategien inguruen eta holan, ba, bueno, aipatu dugu bai eh, azetetik eta elkarlaguntza, galdakoko elkarlaguntza zaretik igual egiten duten analizi egaz bat gatoz, baina uste dut basoa proiektue e, fokoa beste leku baten jartzen dauela, ez? Eta, eta fokoa igual jartzen dau, ba, peiok esan dau, ez? eh, desjabetuen egoera gero talatzagoa da. Bueno, basoa sortzen da arratian bere momentuan eh, harrera saretatik dator eta orfokoa fokoa jarri izan eh bueno migrazio inmigrazio politiken ondorioz ba prekaritatera kondenatuta egoan eh, zapalkuntza horreri begira, ez? Eta hor badau portizkeri sistemiko bat eta sozial bat E, instituzional eta soziala dana eta, eta hori egoera oso larri bat identifiketan inorden. Arrera sareak sortzen dire horreri erantzuteko, ez? Bai sistema oso bat irudikatuz dana etzaile edo dana aurre egin behar jakonari, baina bai egoera konkretu batzuri aurre egiteko. Eta hortik, hortik sortzen dira, arratiako arrera zareak, bebai Bizkaia eta Euskal Herriko beste leku batzuetan e, eh, reproduzi duten direnak edo ez, badauena hor sare bat. E, uste dut, ar, arrazoia dela sistemikoa, dela globala, eta, eta hor ikusten dugu lez, erantzuna bebai, ikus, ikaukin behar dagoela mundu ikuskera bat, ez? Eta hortik abiatuta, ziren arrera, nabila egiten. apurbet lertzeko estrategiena zer esango dudan, eh? E, karo, arrasaretan hasi ginen lanean, baina hor hainbet gatazkan aurrean topatu ginen, ez? Arrasareak, elkarlaguntza zare baten antzera funtzionu baldau, baina argi eta garbi dago bideratuta, beste herrialde batzuetatik eh, egoera prekarioetan eta bueno, ez, e, e, irregularizazio egoeretan eta eta euren bidea egiteko ostopoen aurrean topatzen den jente horregaz bidea egiten hasteko eurek be sujeto, o sea, gurekin batera sujeto politiko moduen ulertzeko. Baina hor eta len egon gara egi esan Laurok berbaz eta ados egon gara gatazka sortzen dire guk erabaki politiko sortze goazelako harrera sare horietara, baina datozen personak Tatoz, supervivenzia egoera baten, euren herrietatik iesean, edo edo amets baten, Europar, edo Amerikar, amets baten bila, eta eta hor gatazka asko sortzen dire Egupe bai, bueno, ba, ba espektatia batzuteko guzelako, e, gure botere harremanak erreproduzit duten dugu zelako, ez, gure dugu praktika egin, baina sistemak zeharkatzen gaitu, gure egunero, egunero, eguneroko jardunean. Orduen, gatazka horritatik eta ibilbide baten ostean, klaro, hausnarketa asko dakar, ez? Eta hausnarketa horritatik momentu baten basoa sortzen da. Eta basoa defendatzaien etzea bada, za, za, izin zen ikusi ginuleko harrera zaretan egunero eguneroko e, personen eta egon behar diren oztopo guzti horiei eta e, instituzioek edo sortzen dituzten desumanezazio guztiei egin behariak helaurre eta eta hor egon behar ginela, ez? Baina, gure energia eta denbora guztiek kontzumi duten zauela harrera egiteak, ibilbide bat egite persona hauekaz, e, ze ez da bakarrik etxe bizitza bat lortzea, edo biltegi baten bitartez elikadura asetzea, da guretzat oso importantea izan arratian adibidez, artea zarean, ba afektuen zarea. Persona horrik behar daurie babes bat, eta karo, guk gorputza jartzea horretarako, pues, gure gorputzaren energia osoa horretan joatea zan. Eta galtzen ginen apur bat, etorkizunerako begirada hori, ez? Edo sistema iraultzeko begirada. Ikusten ginen sistema berak gure energia jaten zauela. Egunero kotasuneko, errola egin, e, eh, lehan tratau fatalen dela junta, beteala ala junta, bete al banko, osea, uste dut amen danak, bizi zindozuela, eta seguramente entzuten zabizien asko. Orden, segai gure estrategia, bale, eta hori noa erantzunera, parkatu, eh? Gure estrategia estrategia basoa, segaitik basoa, ba, ba behar ginuleko espazio bat, E, irakurketa politiko bat egiteko. Eta horrek eskatzen zauen hizkuntza komun batetik abiatzea. Hau da, ezin ginen proposatu eraldaketa edo iraultza e, bat, e, superbibentzian etorten zan jentearekin. Ze hor, gu erretzen ginen, persona hariri eskatzen gentzen, eman ezin zuten zerbait, edo ez zuten anai, eta orduen sortzen da basoaren ideia, defendatzaien etxea, eta da, aktivista politikoak, berain herrietan, klaro, ze, horregaitik, ez, egaitik datoz. Osea, hor datoz, jatorrizko arazo batzuk dauz herrialde horietan, bebai sistemikoak direnak, eta guk ardura eta ardura batekoguna ere bai. Ba, E, jatorrizko herrialdeetan e, e, defendatzaile moduen edo aktivista politiko moduen da bizen persona horrikaz batu behar ginela ikusten ginen. Arazo sistemiko eta mundu arazo, edo, bueno, ez, e, globala zan arazo horreri mundu ikuskera emoteko. Eta horrik sortzen da basoa. Arrera egiteko bai iesean egiten zuen jenteari eta, bueno, ez, e, edo deskantzu behar zauen jenteari edo danadalakoari baina espazio hori izateko iraultza definiduteko espazio. Eskola bat izan behar zan, herri eskola izan behar da. Osea, ondino amesten eta sortzen gabiz, baina herri mugimenduaren eskola izan behar da. Eta orduen, e, segaitik ez da, defendatzaia harrera etxe normal bat, ba, zeharrek eukin aldauena, ez? E, beste batetik dinozu, pues ez da peina jala kogen, ez? Asilo politikoa eskatu eta onartzen badute, bueno, bat, ez, dut, ez diote danei onartzen, eta bi, guk zer eskaintzen dugu defendatzaien etxean, ba, e, eta acompañamos en el proceso migratorio, baina ez hori bakarrik, eta ez gara horretan gelditzen. E, borrokan kide gara, somos compañeras de lucha, ez? Eta, eta hori da guretzat, hori da gure estrategia. Uste dut, holan a grandes rasgos. Hori zer, horrek zer dakar, Claro, egiten ba, defendatzaileen etxe bat sortzen badozu, herri, o eskola bat sortzeko komunitate bat behar dozu Euskal Herrien lurrean, hemen gure, o sea, dago basoa, baina Euskal Herri dauka, daukagu, eta Euskal Herrien badagoela komunitate bat bebai, ausnartzen herri mugimendu moduan zelan e, erantzun sistemari eta eta zelan konfrontau sistema. Orden komunitate hori bizi behar da eta praktikan egon behar da eta hori beba da basoa. Da esperimentu sozial batera matera, ez bertan bizi gara, e, bueno, ni ez baina, ni ekideak bai, <laughs> batzuk bai. Orduen, bai defendatzaileak kanpotik datuzena, bai errimogimenduko kideak eta komunitatean bizi eta eraikitzen hasten gara espazio aske bat sortzen saiatzen gara egunerokotasunean, ba errimogimenduan inguruen hausnartzen jarraitzen dugun bitartean. Eta irugarren estrate, osea, klaro, hori da, sare, borobil baten moduen, ez? Behar dugu komunitatea defendatzaileak hartzeko eta defendatzaileak elikatuko dute komunitatea. Ia, ia, baina ezin da izin zirkulo zarratu bat, ez? Irugarren estrategia hor zein da, kanpora begira sistema konfrontau behar dugula. Orduen, e, basoan gertatzen den, ezin da gelditu, basoaren zurrun eta orduen sortu behar dugu estrategia kanpora begira konfrontatzeko. Orduen ikuste dut, hor labur biltzen dugula gurea. Ez dakit beste bat amatea. bueno, agian rango, gara urrengo blokera, ez? es, zuk ikusten su Laura sistema confronta beharra, ordumba ba, arantxa. E, desde Batu, ¿no? E, e, con el sindicato de vivienda y la despensa solidaria, pues me imagino que tendréis ahora algún caso en el candelero que nos podáis comentar. Bueno, a ver, eh, Sí, me toca un poco hablar del tema de los casos concretos. Eh, eh, lo, que me sale es como enfocarlo desde dos puntos, ¿no? Primero os voy a contar qué está pasando ahora en Batu a nivel casos. Pues ahora estamos, hemos estado con una campaña el, eh, el martes pasado, hicimos la asamblea en Basauri, una asamblea abierta en la calle y después hicimos una rueda de prensa porque estamos en una campaña denunciando que tenemos 18 personas que acudieron a Batu en riesgo de quedarse sin, sin casa. Entonces ahora mismo un poco lo que es la Batu está centrado ahí. Eh, bueno, ya se explicó allí, se ha pedido una reunión con los ayuntamientos de Arrigorriaga y de Basauri. Eh, bueno, estamos, justo ahora estamos ahí, ¿no? En, en, en medio de esta lucha concreta de, pues eso, de que hay 18 personas en riesgo inminente y, y completamente real de quedarse en la calle. Eh, a ver, más que hacer una enumeración un poco de los casos que hay o de las personas eh, individuales que hay, eh, y además, como es verdad que antes hemos estado hablando, ¿no? Y un poco habéis explicado ya todo el tema de, pues yo pensaba, hay que decirlo del padrón, ¿no? Las mafias del padrón, que no es una cosa que que sea algo oculto, ¿no? Sino que tú entras en internet y ahí está. Tú se alquila habitación sin padrón. entonces, ya lo ha dicho Pello, vosotros también, Laura, y habéis hablado de, un poco de, ese, de ese debate que hemos tenido antes, ¿no? De esa cosa que se nos despierta de hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Que es eh, lo de siempre, que es asistencialismo, que es eh, solidaridad, que es caridad. Entonces, bueno. Yo un poco hablando de los casos, y luego iré como por ahí, lo que me he dado cuenta es que en Batú tenemos como varios perfiles, ¿no? Es un sindicato de vivienda y luego está la despensa solidaria, pero claro, entiendo que cuando tú ves un cartel en la calle donde te pone que si tienes problemas con la vivienda o con la alimentación o tal, con un teléfono para llamar, pues, eh, pues claro, llamas, ¿no? Si estás en una situación de necesidad que no necesariamente va a ser de la vivienda, o sea, es una, una esperanza, ¿no? Entonces, eh, cuando llegan los casos a, Batu, supongo que funcionaremos todas parecido, ¿no? Pero se les hace una acogida donde eh, se les explica cuál es la diferencia entre lo que es una red de apoyo mutuo y una institución. ¿no? Ahí, claro, eh, intentamos siempre explicar muy bien, ¿no? Que es que, bueno, pues que Batu un poco eh, te da y tú también tienes que dar, ¿no? Como, claro, lo que decíamos antes, ¿no? De politizar, porque esto es político todo el rato, ¿no? Pero también hablábamos de cómo eh, una persona que está en una situación de necesidad extrema igual no está para pensar mucho en, ¿no? en temas políticos o para eh, hacer cosas de pensamiento. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, los casos que vienen a Batu, bueno, para, eh, para mí, y, lo veo en las caras de todas, ¿no? Siempre en las reuniones, es maravilloso porque al final, eh, pues claro, no, no se politiza, pero oye, ahí están pegando carteles, eh, recogiendo alimentos, o sea, ahí se crea un vínculo, ¿no? Que va mucho más allá de lo institucional y, bueno, o sea, por ejemplo, a mí me cuesta un montón decir la palabra casos, ¿no? Porque, pero hay que llamarlo de alguna manera o cuando hacemos los textos, ¿no? Pero claro, no son casos, ¿no? Es una persona que, o sea, los llamamos así con todo el amor, pero no es una persona que va a la ambide o a tal, ¿no? Es alguien que, una persona que estás viendo todos los martes, a la que estás acompañando, que conoces, sabes de su vida, entonces claro, es, es difícil a veces eh, marcar la línea, ¿no? Eh, de hasta dónde. Como os decía, porque me voy, eh, los perfiles que tenemos son diferentes. Hay personas que vienen porque están en una situación de necesidad extrema, no tienen eh, vivienda. Yo normalmente lo que creo es que cuando una persona viene sin vivienda, no solo eh, no tiene vivienda, no tiene vivienda ni tiene nada de todo lo demás que va detrás. ¿no? tenemos casos de personas que igual sí que tienen una vivienda o incluso tienen trabajo y necesitan otro tipo de, de ayudas, ¿no? Eh, hay muchos casos que no utilizan la despensa solidaria, que también es una parte muy interesante de Batu que ahora comentaremos. Entonces es un poco lo que decíamos, vale, casos, pues ahora 18 con riesgo de quedarse en la calle. Luego hay personas que necesitan, que ya tienen arraigo, pero eh, es, bueno, de esto podríamos hablar en otro momento, ¿no? De este círculo que hacen de ya tienes el arraigo, pero ahora te lo voy a poner tan difícil que es como un círculo que casi es imposible de cerrar, ¿no? Tienes que tener unos contratos, alguien te tiene que precontratar. A ver, eh, a mí nunca en mi vida me han precontratado y soy de aquí. ¿Cómo vamos a precontratar? O sea, ¿no? Entonces nos vemos con eso. En teoría eso no es ni un sindicato de vivienda ni una despensa solidaria, pero claro, pues es una persona que viene, ¿no? Y al final, hablábamos también igual de otra manera, haciendo otro tipo de comisión, acabas haciendo ese acompañamiento también. Como decías tú, Laura, eh, hay una parte de todo esto que es agotadora, ¿no? De cuando estás yendo todas las semanas al ayuntamiento, todas las semanas peleándote el padrón, todas las semanas y luego cuando además vas ¿no? con, con esas personas y, y, siempre piensas cómo tienen que estar viendo ellos esa situación, ¿no? Desde fuera que a veces no se pueden ni comunicar. Entonces es sí, es verdad que decías, ¿no? Que consume mucha energía, pero claro, es la, es la única manera, ¿no? Dar mal. Ahora con Batu también, por ejemplo, estamos viendo la necesidad de hacer denuncia ya más en la calle, ¿no? De, de, de que se nos vea un poco más, porque claro, yo entiendo que os pasará que los casos no van a menos, ¿no? La gente que acude a la red, la situación, el capitalismo no va a menos. Esto, vamos, estamos a tope, ¿no? Y lo que nos queda, el tema de las migraciones. Entonces, bueno, eh, eh, pues eso, hacemos un poco... Eh, cogemos, pues, viene la gente, ¿no? las personas, les hacemos una acogida apuntamos cuáles son sus, necesidades y al final esas personas vuelven a venir. Y se difumina un poco el si lo que necesita es una casa, una bolsa de comida o que le ayudes a hacer una gestión burocrática, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ahí está. Yo creo, os decía antes, para mí es muy difícil eh, no hacer otro tipo de acompañamiento, ¿no? Además, eh, yo, mi, opinión personal es que hay personas que han venido a la red que igual tienen una parte, no, pues no están en esa situación de necesidad extrema, que son personas que igual están aquí ya, están eh, estudiando, están ya, llevan tiempo, ¿no? Siguen sin tener los papeles y el derecho al trabajo como los otros, por, eso que nadie entendemos, ¿no? Ni de estos ni de ningunos. Pero para mí son personas muy interesantes, eh, a nivel de militancia, ¿no? Porque son personas que ya controlan el castellano, que se comunican con otros casos que vienen, o sea, para mí es fundamental, ¿no? Y, personas que igual ya entienden un poco más cómo se funciona aquí, entonces, eh, es que no es, eh, no sé, es acompañar eh, en una red, ¿no? Esta persona está aportando una parte también muy importante. Entonces, para mí es muy difícil saber cuándo eh, hay que decir, pues mira, no, va tú, no. Hombre, sí tenemos claro, ¿no? El tema de los eh, trabajos. Pues no buscamos trabajo, ¿no? Pero a mí personalmente me resulta muy difícil saber dónde tengo que parar con el tema que esto conlleva de caer en el asistencialismo o en la caridad, ¿no? Porque lo que queremos es que, sean parte de la red. Pero yo, la experiencia hasta ahora es buena. A mí, cuando vamos los martes a la asamblea, lo que recibo ahí es que eh, cuando hay que hacer cosas, las personas, ¿no? Se apuntan. Igual no puedo estar en una radio hablando, pero puedo estar, pues eso, pegando un cartel, haciendo las bolsas de comida, y eso es una cosa es tan, tanta militancia como la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que me he ido un poco así, un poco por todo. Tenemos muchos casos, eh, entiendo que todas tenemos muchos casos. Haremos lo que podamos y siempre explicamos y para mí esto es lo que me hace como estar ahí, ¿no? Que Batu es una el apoyo mutuo, ¿no? El concepto del apoyo mutuo de pues de que al final todo se fusiona y la militancia se hace entre todas y para mí eso es eh, una manera increíble de militar que nunca había eh, experimentado hasta ahora, que nos aleja 100% de las instituciones y que lo único que creo, dos cosas y termino, es que hay que explicarlo muy bien cuando las personas vienen, ¿no? Explicar eh, cuál va a ser la, la manera de proceder. Siempre en Batú vienen a una asamblea, se les hace una acogida y es en la asamblea de la siguiente semana cuando se crea una comisión para ese caso. Bueno, pero eh, creo que es fundamental en ese primer momento que vayan con, que sepan, ¿no? Porque claro, también nos ha pasado que hay gente que, pues o que cuando consigue lo que espera se va o que no le cuadra, ¿no? Y a veces también es doloroso eh, ver cómo te institucionalizan, ¿no? Pero bueno, es que cada cual, ¿no? Tiene sus circunstancias, entonces bueno. Y lo otro que he leído antes repasando esto, que es muy importante, que para mí fue crucial, fue entender que tenemos que estar preparadas para la frustración, que estamos peleando contra una cosa muy grande y muy terrible y que hay que tener algo que a mí me cuesta, que es paciencia, ¿no? El saber que los procesos políticos van despacio y que, pues que ahí hay que estar, ¿no, Laura? En el ayuntamiento y, pues con todo este tema que es, lo primero es absurdo y este juego del desgaste, ¿no? Que es tan, tan, tan terrible. Pero bueno, que ahí estamos, que ahora estamos a tope con la campaña esa y que, que aupa y que bueno, que sí que estamos en contacto, ¿no? Las redes y que que yo estoy encantada de haber dado con este tipo de lucha y que estaremos ahí a muerte y que eso. Eskerrik asko Arantza. Eh, beste taldeak zein eskarmentua, zein naburua daukazu Arantzak esan duen inguru. Eh, harrera, politizazio prozesuan bai, nik eh, labur, labur, baina oso interesantea iruditzen zaite hemen eh, plazaratu direne eh, hainbat ideia, ba, Laura komentatu duena, ez, ba, zelan, ez, hori dilema hori, ez, azkenean, gu nahi dugun nola baita eta, bueno, ja, nire diskurtsoa ekarriko tere bai, eh? baina, edo gure diskurtsoa, baina, e, arrakala hori, pues, komunitate politikoa sortzeko, ez, borroka egingo duena, eta, bueno, pues, E, integralagoa izango dene borroka baterantza pausoak emango dituena, baina, klaro, gure gana urbiltzen den jentea, ez militatzera edo aktivista izatera, baizik eta behar material horiek eda da supervivenzian dagoen jentea, ez? Eta hostia, hori da, kriston dilema eta eta usnartzeko zer, eta eskerrik asko, ze, oza, nik eramango dute gure kolektibora hori, porque da ideia interesante bat. E, eta, claro gero, e, batuko kidak ere, komentatzen zuen hori zelan, e, Es algo que te revienta, ¿no? Y te desespera, y te no sé qué. Baina, ya hartuta ere, Luisen ideia, esaten zuen a zelan, sistemake nolabait kondenatzen gaituen, edo erakusten digun eh, dena individuala dela, eso. O sea, daukagula, eh, inkluso guk asumito dugu ere tendentzia bat individualizazio hantzes. Eta, hostia, nik uste dut... e, debate hauek ser eh, zer da a zer ez, non dago e, limitea non jarri behar hostia, estamos echando todas nuestras energías en, en acompañar a las compañeras a donde la trabajadora social y ella a, a, ponernos nosotros con una rabia de la hostia, mientras la que está siendo maltratada nuestra compañera o lo que sea, a eso nos revienta. vaya nik uste individualización aurrean, askotan, debate hau al alde, utzi behar dela, ze azkenean, zuari zara, kasu honetan, pues, azeten, ez, etxe bizitza da, por así decir, lan hildoa, baina ari zara, aratago joaten, eta ari zara sumitzen, modu kolektiboan, zurekide baten beharrak eh, konpontzeko e, planteamendu bat. Eta hor, e, eh, imposatzen diguten individualizazio guzti horren aurrean, modu kolektiboan arasoriei aurre egiteak berak uste dut disputan jartzen duela uste eguna baino askoz gehiago. Eta askotan, eh, horrelako debatek euki behar direnak mugatzen gaituztela nahikotxo eta eta eramaten gaituztela edo desesperaziora ez garelako heltzen konklusio batera edo e, a la respuesta fácil, radical y de mi sofá, decir, no, eso es asistencialismo, yo no hago eso porque soy superrevolucionario. Eta orduan, da oso debate interesantea eta ausnartzekoa, baina uste utere, pues, gure moduko kolektiboek eta eh, genukela, eta da ez da eh? genukela nolabait, hemen eh, bueno, hay que tener esto en mente, este debate está ahí, pero no nos vamos a emparanoiar con este tema porque lo que estamos haciendo es resolver problemas colectivos, sea de la manera que sea, y en este momento en el que hay una ofensiva tremenda contra nosotros y nosotras, el simple hecho de hacer las cosas de manera colectiva es disputar bastante más de lo que pensamos. es también como súper positivo el rollo y me quedo con lo que hay. No, baina gustut garrantzitsua dela, ez da egite eh, ulertuen. Bakarrik gauza bat, eh? E, ba, basoa proiektu egure izin dut azaldu, eta horrek eh, ez daukentzen, e, arratiako harrera gazareek martzan jarraitzen dutenik, eh? Ze ez dakit oso argi gelditu dan, osea, desgasta, igual no es del todo efectivo, o no sé hasta, donde, hasta qué punto es efectivo, eta osnarketa horren ondorioz basoa sortzen da. Eta horrek ez da gure esan, ez, jar, ez dugunik jarraitzen arrera zaretan, militetan, eta egunero eguneroko e, horreri aurre egiten, e, be, egoeran dausen persona horreri arrera egiten, entzuten, saiatzen kolektiboki, erantzun emoten, hori bai egiten dugu, bakarrik gure, osea, kontraposizio bat da, eta gitzitu barik, gube bai horretan gauz eta sinisten dugule prozesu horretan, eh? Por puntualizar, gero beste la bronka dekot. Ondo, eh? bai. Bai, bai, total. Vale, ni, ni joe, eh, ba, zetorkian burura, pues, ez, eh, zure zuten leno eta, orain arantxari, e, jo, nola daukaten, ez? E, esaten zetun nukenean, ba, hori, ba, e, ko, afektuen sarea, e, guzti hau, ez, bakarrako kasuak, norbait etortzen danean, e, ni uste, eta, eta ni uste, bota dituzun eh, bi arazo horiek ez, ba, alde batetikan, e, alde ea eh, asistanzialismoa den, eda ez den, eta bestetikan, nun jartzen dugun e, gure jarduaren muga, ez, e, ja, pertsonalki, e, biografikoki. Karo, hori dira gauza berri baten, edo politika egiteko, edo, bai, jarduera politikoaren e, berri baten sintoma niretzako, berri bat, e, badaudelako ora ingure jarduera politikoan hainbat biografia, hainbat gorputz, hainbat kide eta horren e, inguruan dauden gatazkei egiten diogola aurre eta horren bitartez e, eh, e, azten gehala edo aziko gehala, ez? Osea, netzako hor badaude bi, bi, bi asunto ez berdin direla, Osea, leno e, orain arte, bueno, ez dakit, eh? ez da... Bueno, baina oso simplifikatzen, baina eh nunbaiten bai, Eh, orain arte genituen e, kolektibotan edo egiten genuena da zen askotan, eh? eta ni, ni lehenengoa, salaketa, ez da? Egiten genuen salaketa bat, e, bueno, hausunarketak, eta noizean behin, ba, manifestazio hori, ba, salaketa plastaratzeko. Ni uste dut orain, elkarraguntza sareetan eta etxebizta sindikatuetan hori aldatu dela. Eta orain, gu bilatu degula, egin degun analizio horiekin, ez da? Osa, badaude, desjabetzaile batzuk eta desjabetu batzuk, horretarako ditugu egitura batzuk, egitura horiek dira sindikalak, ez? Osea, gu gaude gu antolatzen gera eta zer esan edu sindikalak izatea? Ba hori, badaudela e, gatazka konkretu batzuk, gatazka horiek ikustarazten ditugula, e, ebazpen bat dutela, hau edo galtzen dugu, edo, edo irabazten dugu, eta horren atzean komunitate bat dagoela. Ordu niretzako asistenzialismoaren asuntu hori, e, eukibaren debate bat da, oza, ez bagenuk eukiko, e, ez, horroak izan ginateke, e, asistenzialismoaren debate hori niretzako ebazten da, e, gatazka abiatzerak, e, abiatzeko gaitasunean, hau da, E, nere igual zait eh, zerbitzu sozialetara jutea paper bat egiteko edo norbait e, e, igual zait inkluso eskertzen dut edo bueno, ospatzen dut eta norbaitekin bankura joatea hori egin dezakegu eta egin behar dugu. Asuntoa da, nola horrekin gatazka bat e, abiatzeko gaigaren. garen. Ordun, hori, hori izan behar da irizpidea. Hori egiten badegu eta e, hortik aste batzuetara desauzio batean e, egun pertsona bat e, pertsona bat gaude, hori orain dela Euskal Herrian eh, oso gutxitan eman den zeu dela, baina baina noski gertatuko dela. Eh, orduan hor hartzen du zentzuak egin dugun e, asistentzialismo lan guzti hori. Ez? Bueno, zentzua bat zeukan nago, ba, hor osatzen da, hor osatzen da, ez? ze bat gatazka abiarazteko gaitasuna daukagulako. Eta gatazka hori gainera ebazpen bat ukiko du, esan bezala. E, galtzen badegu, igual porrot hori, porrot militarra eukiko dugu, porrot poliziala, porrota eukiko dugu, norbait etxetik botako dute, poliziak botako dugu etxetik, baina hor eukiko dugu gaitasuna, gaitasun politikoa, e, nolabait mm, garaipen moral bat eukitzeko, garaipen politikoa bat eukitzeko, eta horren bitartez e, borroka hori indikan e, azteko eta irabazten badegu, eta askotan irabaziko dugu, hau da, e, alokairu sozial bat eh, lortuko dugu, e, norbait e, pues, ezakizen bat denbora lortuko du bere txangelitzeko, eta hortik abiatu da beste gauza batzuk lortuko ditugu, orduan ospakizunak ditugu. Eta os, ospakizun horietan, ja, astean, az, osea, aste ikusten ditugun gauzak, ja, gure asambladetan, komunitate hori, oaren dikan gehi sendatuko da. Eta nik uste hori, e, beste erabatean, ez? Ni, osea, etxe bizitzaren, osea, etxe bizitzaren aipatzen dut, ni betan nagoelako, baina ni, paralelismoa ikusten diot horri ere, ez? Eh, arrera sarean, ez da, ez? Badaude, e, pertsona jakin batzuk, eta horiek dira gure kideak, eta hortan dijoa gure politika egiteko politika, eta hori hori aztea da da asuntoa, ez? Eh, ni uste hori guztiz berria dela eta ere e, zeo zer e, esan nahi duela eta ni uste dut orain arte ere ez genuela pentsatu zertzan hori, osea zer esan nahi du e, klase antolakuntza edo herri antolakuntza edo klase ikuspegitik gauzak egitea. Ba hori edera gure bizitzake eh, nolabait eta ni utzet hori ni buruan ez neukan e, hemen gauza egon arte eta gure bizitza ere aldatzen dala nolabait. E, eta ja militatzea ez dela e, ba lanetatik atera eta e, seietatik aurrera, zazpitatik aurrera daukadan asamblea da hori edo bestea, baizik eta batean, claro, dena ez? Dena betetzen da, inundatzen da dena, eta ez dakit, goizean jun behar naizen bankura honekin, edo esauzia bestea, edo ez da, batean, bizitza betetzen da, eta eta gure bizitza, osea, osea, eta muga jarri baritugu pertsonalki ez erretzeko, baina gauzak aldatu dira, osea, netzako oso interesgarria da e, araztua topatzea, eta araztua seinalatzea, baina hori da, jarduera sindikal berri honen e, sintoma, Osa, horretan gaudela. Eta igual ja politika, eta, eta klase ikuspegia, eta hau dela. Osa, batzuk esango lukete igual, ez, teorikoki, proletarizazio prozesu bat dela. Osa, hau da, bale, bale, peña, hemen dagoela bortizkeria, e, gure tresnak baitugu bortizkeria bortizkeria honi aurre egiteko, ba claro, aurre egin bar diogu eta aurre egiteak izan nahi du arte goiz batean daukaz aurre egin bar diozula, e, ez dakizte gauetan, bestean desalojoa etorri delako, desauzia eta horri noski muga jarri bar diogu eta autozaintza prozesuak ere abiatu bar ditugu. Baina hor dagoena, nikuste, O da e, pausuak eta bideonean ari garen e, ba, sintoma edo, ez? Eta, eta klaro, hemen dikan, e, mikro zaila da, baina hor, da, hor dagoena, e, o ni uste, mm, ba hori, e, jarduera politiko hori, o guztiz ezberdina dela eta, eta hor gaudenok somatzen degula, hor zeho dela pasatzen, ez? O sea, eta, bueno, sin mas, hor usten dut, ea, niretzako hori pentsatzen delako, da, ba hori, ba, klase borroka edo herri antolakuntza, hau gorpuzten ari den e, sintoma, ez? Askotan problematikoa, baina sintoma. Ez dakit nola... Eta, bueno, galdera zan hori, nola bizitzen ea zuei pasatzen zaizuen, e, eh, zeniko, e, ba, bizazeten erik uste, edo, osea, un plan, konstantemente dituzuela, ai, ez dakize gertatu da, no seke, jaisten geha, e, eh, izkina horretan dago, ez dakize izkan gatazka, osea, ez? Eta, eta, bueno, bueno, iruditzen zaitu hori gertatzen dela ere beste batzuetan ere, eta igual incluso Bilbon zaudetenak edo arrera sarean, osea, como constantemente gertatzen direla, eta, bueno, nola egiten diozuen aurre, edo, edo ikusten badezun gertatzen dela, edo... Sí, bueno, a ver, yo también un poco ya por cerrar, claro, ahora os escucho y me doy cuenta de todo lo que no he dicho, ¿no? Cuando he hablado, o sea, claro. Y realmente creo que, claro, es que la, creo que decías un poco esto, ¿no? Cómo era la militancia hace años o cómo era la sociedad, ¿no? Hace años es que no tiene nada que ver. Esto es una cosa totalmente nueva, ¿no? Eh, mi sensación es que ahora mismo es que he llegado al sitio donde me quiero quedar, ¿no? O sea, me parece, eh, claro. Em, pues decía antes, ¿no? Que nos repetimos a veces que hay que estar preparadas para la frustración, pero para mí, lo he dicho antes, pero no sé si lo he dicho bien, eh, las asambleas de los martes son un espacio que nunca pensé que, llegaría a vivir, ¿no? y no hay que olvidar todo lo que se está consiguiendo y estoy totalmente de acuerdo en que eh, molestamos, creo que molestamos cada vez más y espero que molestemos mucho más pero, o sea, creo que el análisis es que somos eh, una militancia, no solo Batue, hablo eh, antisistema, que, que, ataca como a la raíz, ¿no? Y eso a veces es en forma de tener que ir a una asistenta social, a veces es en forma de parar un desahucio, a veces es en forma de lo que sea. Pero de verdad que, y bueno, eh, yo personalmente desde que estoy en Batú he aprendido un montón, ¿no? A, claro, esto que dices tú, pues es que ya no vas después de trabajar o de estudiar a la asamblea de no sé qué, ¿no? Ahora es como una cosa muy, todo el rato creo que hay que, eh, parar también, ¿no? Eh, pues eso, eh, yo en, el caso de Batu veo que está muy bien repartido, estoy segura de que en todos, ¿no? Pero, o sea, solo, todo esto solo para decir que mi valoración es súper positiva y que creo que lo estamos haciendo bien y que estamos atacando donde duele y que ahí seguiremos y hablo otra vez de, de todos, ¿no? e, zure galderari erantzuten, ba, nik ez daukat, e, eh, momentu ez daukat soluzioa, baina, oza, konfiantza daukat hori olako gauza joango gara, elapizka bate, eh, fintzen eta ikusten, oza, orain momentuan da hori. E, jabetzea, e, bizitza zelako gorra den, oza, eskotan e, militantzean gabiltzan jendea, ere, espektru sozial konkretu batetatik gatoz, eta liburu askotan irakurri dugu bizitza oso gorra dela eta ezak izer, baina oza, kompartitza militantzia esparrua eta ba hori superbibentzian de dagoen jendearekin eta horrek asko erakusten du eta, eta erakuste, eguneroko erakusten dizu hori zelako gogorra den e, bizitza egoera konkretu batzuetan zaudenean eta zelan e, ba hori ez e, eta ez da nire buruari arrazoi amateko baina zelan e, e, sistemak zapaltzen gaituen e, gure kide asko zapaltzen dituen ere e, e, bizitzako arlo guztietan eta kontinuamente. Eta, eta hori aurrera pauso importante bat da ere, uste dut. Bueno, bagia esan da, ideia nahiko atera dira, Orduan ba, igual egingo dugu sintesis laburtxu bat, ondi luditzen bazaizue, eh? gero ba, musika puitin bat jarriko dugu, eta ba, hemen zaudetenok zeo zer galdetu edo karpenen bat emanei badozue, ba, ba, derto, bale, bestela gero ja, pues e, itxiko dugu ja maingur hau eta kontzertutara joango gara, bale? Orduan, bueno, pues egungo analizia egindo zuenean, aipatu duzue askotan, ba, kapitalismoak e, eh, kartzen dituen e, arazoak, ez? Batez ere, ba, etxe bizitza, migrazioa eta ekoiz, ekoizpen sistema aipatu izan dira. E, komentatu duzue, sistema horri konfrontatzeko beharra. Eta, bueno, komentatu da historian zehar militatzeko modu ezberdinak egon direla, orain agian ba, militatzeko erabe ba, aldatu dela, baina ala eta guztiz ere irakurketa politikoa aiteko beharra ikusten jarraitzen dela, lokalismoa gainditzeko beharra ikusten dela lan estrategien eh, inguruan, bai? Gero, komentatu eginda, eh, aunque haya debate de dónde, hasta dónde está el límite de cómo trabajamos, de hasta qué punto, va, ni custut, ondorio estatu duzuela, que, aunque siga existiendo ese debate, garrantzitsuena da jarraitza kolektiboki ba, erantzun bat eh, emoten, ez? Ta, bueno, pues, eh, horretarako, ba, elkar laguntzen zarea ezinbestekoa dela aipatu duzue, naiz eta esan, pues, que hasta penetan zaudetela, oso kerreido entender, baina, bueno, ba, hori horretan jarrituko dozuela, ez? Gero, eh, askotan, bueno, askotan, edo errepikatu izan dabe bai, afektu zarea, eta binkuloak, eh, ba, mm, hori, eh, ba, binkuloak sortzeko ba, behar hori, ez? Ta, bueno, pues hori be komentatzea. Ordun, pues eso, pues a seguir en contra del sistema con la rera laguntzak, ekoizpen komunalak, etxe bizitza sindikala eta pues aldenarekin, así eskerrik asko zuen eh, ba lanagatik eta Eta bueno, ba, orain musikita purtsu bat jarriko dugu, ez da, kimo, e, eh, kiko kontzertu batzuk, feline, aiotz, okimoki, montaña, zike, ala, pon lo que te apetezka, lo que tu quieras. Da, ba, bitartan hemen zaudetenok hori, pentsatu nahi badozu zezor galdetu hasi, bale? Volvemos en Volvemos en breve. da e, publikoaren txanda. No erbaitek badu galderetxoren bat edo komentarioren bat, kritikaren bat. Bai, lehenengoa? Bai, venga, ba, botako dut. Bai, e, ba, esatea eskerrik asko zuen azalpena gaitik, eskerrik asko, eskerrik asko na etortxa eta hau dana plazaratzea gaitik, baizik eta niretzako hau egiten duzuen lana eta egiten dugun lana da betiko lana. Egin behar den lana. Eta beti betidanik egin dugun lana. Ez guk bakarrik. Ez guk e, gure adinekoak, gure gurasoak, auzoetan, herrikoietan, herriko e, herrikoan, e, ez dakit, e, e, gertatu behar dena, baina orain polizitatu, polizit, zaketan esaten den, e, asaltzen duguna edo polizitatu lo que está poliz, nola esaten da, como, bai, baina, baina da barruan eramaten duguna. <laughs> da, elkardana e, laguntzea, egin behar duguna. Lehen egiten zen gure hausokoekin, gure lagunekin, eta orain egin behar dugu kanpoko jende etortzen denekin, ezta? Ze orain bizitzen dugun egoera oso desberdina da. Ez hain desberdina, ze lehen etortzen zirenak zen gure gurasoak etortzen zirenak, ez da? Extremaduratik, ez dakit. Bizi, bizitzen dugu egoera hau, ez, etxe bizitza, lana, ez dakit zer, orain kolektiboak daude, eta le, lehen ziren familiak, ginen familiak, eta ez gara hain ezberdinak familia gara. Batu, azet, <laughs> basoa, galdakao, familia gara. Eta egon behar gara, egon behar gara hor, e, gazte asamblada ez daki nongo gazte asamblada, baina hori, zuk esan duzuna lehen lanetik ateratzen gara eta batxarretara joaten ginen eta orain beste e, bizimoldua daukazula hau egiten, beti egin dugu eta egingo dugu eta ondo dago me bai, esatea egiten duzuela. me bai, instituzioak jakiteko beste jende batzuk daudela egiten de gratis eta egin behar egin behar dela. Así que eskerrik asko hain ondo asaltzagaitik. Bueno, e, ni be, eskerrak emon, etorte ona, eta ingot galdera bat, osnarketa bat. E, zera, e, elburu politiko, zuek, jarri oso esan elburu politiko horietarantza, ba, base bitarteko deko guzan. Eta e, zehazki, ba, gutariko asko hor da sausinetarako asko okupazio mugimendutik satosi egatoz eta nire galdera da e, ze puntura arte e, porque ez tozu eitz okupazio okupazioari buruz baina etxe sindikatuetan bada okupazio bada bitarteko bat, orduen ze irakurketa egiten da okupazio mugimendu izandako hortatik nolabait egiten zela nola, e, okupazioa zela hor erdigunean zegoen gauza, eta hoin, ni banagolako gualako galdago sindikatuan, okupazioa da tresna bat, baina beste hartu gaudan daitezke, eta hemen ekarri gurot basoa bai maiganean, okupazioa zaratago, e, eh, badagoz e, eh, bitartekoak kolektibizatzeko beste modu batzuk, eta basoan erosi egin dute eh, eraikin bat, eta nire ustez er, erosi, eroste horrek bat datorrela eurek egin duten hausnarketa horrekin, ezin gaitezkela beti egon trintxeran, bardo guzela espazio batzuk, erreta guardia espazio batzuk, nolabait hasi alizateko komunitate moduan, eta okupazioak eta beste ia okupazioa saratago kolektibizatzeko beste modurik dagoen, zen egin daiteke nori edo apurbet horren inguruko hausnarketa. Ba, e, bueno, esan moduen e, eh, Ar, arratiako harrera sareetan eta bai okupatu da, eta izin estrategia bat. Eta basoa proiektu sortzen den momentuen, e, hausnarketa ba handi bat emoten da, eta egiten da apostu e, eraikin bat erosteko. Eta espazio askatu hori, e, jabet, e, espazio askatu horren jabetza kolektibizatzeko. E, da prozesu oso fua, luzea, e, oso hausnartua eta, eta bildurran die emoten dauena, hor gabiz jolastuten gureak ez diren e, kartakaz. Era, erosidan eraikina oso handia da, diru asko da, eta lortu behar duguz mekanismo batzuk, baina postu handi bat egiten da. Horretarako, horretarako ipitzen dire baliabide pertsonalak, bueno, kolektibizetan dire, bakoitzaren baliabide pertsonal batzuk, eta egiten da plan bat, ba, ba gure proiektua aurrera eramateko, e, suposatzen dauen karga ekonomiko horregaz. Baina motoskune da askatasuna askatasuna sortzeko eta ikusten ginen beharrezkoa sala. Ezin ginela egon beti erresisti duten, ezin ginela egon beti erantzuten, ez? Hemen esan dugunez, erantzuteak eta egotea en el emoten dozkuz bat gauza, baina ezin gara beti horregon egon amestu gure ametzak egi bihurtzen hasi behar garelako. Eta mm, dau guai eh, guri interesante iruditutein jatan personalmente basoa ona, ona ekartzea, e, uste dudalako, pues hori, arnazgune bat izitea nahi doguleko, ez? Arnazgune bat gu guztiontzat, hemen dauzen kolektibo guztiontzat, Euskal Herrien parte hartzen duten kolektibo guzti horientzat, basoa etxea etxeabe badalako, kolektibizatzea suposatzen dauelako eragile guzti hauen etxea dala, dala eta, eta zuokaz batera eraiki behar duguleko komunidadea eta amestu behar dugun espazio hori. Orduen, bueno, jarraitu okupetan, baina jakindeko zuela la guardia <laughs> eta, eta gurea dala, e, ba hori, resistentzia egiteko espazioa gurea dala. Taia ez dakit galdera hortik joan dan, edo ez, edo, baina, bueno. Em, bai, eh, hortik abiatuta, eh, noski, bueno, esan dezuen hola baitez, eh, azken finan, igual, gakoa jartzen degula eh, kolektibizazioan, eta orduan, bueno, egon daitezkela beste estrategia batzuk, eta, eta orduan, eh, okupazioan hola bait, eh, noski, eskertu behar degula, bueno, gu horretatik gatoz, eta, ez, osea, como horrek, baldintza batzuk eman dizkigu, e, agian e, batzuk eukitzeko, kolektibizazioaren inguruan, eta, bueno, horren inguruan, eta agian nolabait birkokatzen dugu okupazioa, ez? E, ez dakit aurrera pausua den, edo, bueno, baina birkok, birkokatzen dugu, Ta orduan alde batetik eh, egia da, ja esan dezue hor, eh, ez nahi sartuko ez? Osea, asuntua dela orduan kolektibizazio estrategiak eh, direla eta bakoitzak baitu dela bere abantaiak eta disabantailak, ez da? Pues bueno, e, erosten badezu, pues, erosi badezu okupatzen baduzu, pues, e, ziurazki botako zaituzte lako, eta barrez, bueno, orduan kolektibizazioen inguruan, eta nere, igual orain... E, plazaratzen dela eta zerikusia daukana lehen esan dugunarekin, ez? Ea nor den e, ba, subjektu hori edo nork egiten dituen e, eh, arrera sareak, nork eh, sortze ditu eh, sindikatuak elkarlaguntza sareak, ez, e, auzo herri edo delako subjektu hori, nik uste ere ematen digula, bueno, eta ja gertatzen ari dela ere okupazioa bera ere berri izindatzeko e, aukera, ez? Eta horrek ez du esan nahi ez, aurrekoa, aurrekoari uko egitea, eta ez dakiz ez, baizik eta aurrapo esan nola bait. Eta zentzu horretan, e, behin daukazunean eh, olako sujetu bat, en, bueno, ni fijatzen naiz, eta ez dakit horren atzean, nik uste zer ikusia badukala horrekin, e, eh, bapatean, ikustea okupatzen genuenean, edo okupatzen degunean, e, desjabetze bat egiten dugula, ez? Gu gara desjabetzaile, ez? Klase kapitalaren desjabetzaile, ez? Eta nola ere, okupazioa bera ere, e, berez, egin daitekeen e, estrategia edo hildo edo, edo keinu politiko ezberdinetatik. Eta, eta hori uste ja somatzen ari dela ere, justamente... E, Azkeneko urteotan, egia da igual, aspaldi eta beste gare batzuetan edo leku batzuetan egin dela ere, Eh? Lehenoko interbentzioare eh, ados nago horrekin, ez? Eh? adanismoa ere ez lauki behar, baina, baina ikusten direla, hainbat okupazio eh, proiektu, eh, izen hori ari dineak hartzen, ba, ahi ba, Katalunian ari diren eh, herri e, kontrolpeko guneak ba, batean da, bueno, klaro, okupazioa da, baina hor esaten da, hemen da, ez, herria dago eta herria ari da e, espropiatzen, ez? Edo, el bank espropiat, banko espropiado badaude bat obie eh, Madrilen, osea, batean esatea, ez, okupatzen ari gerala, baina ze egiten dugu okupazio keinu horrekin. E, espropiazio bat, eta orduan, nork espropiatzen du? Ba, eta hor daukagu ez, bueno, pues, bueno, pentsatzeko gauzak ere, pues, auzoak, herriak, langile klaseak, e, edo ez, langile, peko, eh, langile kontrolpeko espazioak ere, esa. horrelako agertzen direla eta interesgarria dela, e, okupazioa ere ordun espropiazio bezala pentsatzea eta eta ordun nortzuk garen e, espropiatzaileak, ez, horretan. Bueno, pues, eh, como más o menos has dicho ya un poco pues otra vez vuelvo al, a, o sea, en Batú, ¿no? Eh, hay una parte de los principios políticos que hicimos que, que dice que los actos de desobediencia y deslegitimación son inevitables, ¿no? O sea, es imposible eh, luchar contra el sistema eh, pidiéndole permiso al sistema, ¿no? O sea, eso es imposible. Entonces, la ocupación, o sea, aparte de cómo debate de que la ocupación puede hacerse no por necesidad, ¿no? Puede ser una legítima, en mi opinión lo es, pero claro, cuando alguien no tiene una casa donde vivir, es que ocupar es, eh, es un derecho y es una necesidad, ¿no? Entonces, claro, eh, tras esa, eh, a mí me, fascina, ¿no? Ver eh, cómo esas personas que llegan, de repente, o sea, yo siempre pienso, ¿no? Se ven en una, claro, no puedo decir yo, ¿no? Pero es como si mis padres tuvieran que ocupar una casa en otro país de repente, o sea, uff, es como increíble, ¿no? Entonces, eh, para mí esa parte también es muy importante, ¿no? El, el, cuántas veces, ¿no? Repetimos, esta es vuestra casa es vuestra casa y ahora vivís aquí y esta es vuestra casa y ya está. Claro, ¿qué hay detrás de eso? Que también es importante cuando un, colectivo, ¿no? Una, colectivo como los nuestros eh, hace una ocupación que es que no hay otra manera, porque a, la vez estamos haciendo otros caminos, ¿no? Se pide reunión con el ayuntamiento, se habla, no sé qué, pero mira, eh, además es que, bueno, y aparte, pues porque es lo que hay, pero cuando se hace esto, es importante que se sepa que hay un trabajo detrás, que no se ocupa cualquier cosa, que bueno, que sabemos, ¿no? o sea, que esto es político también y que bueno, y que para las personas que entran en esa casa, wow, ¿no? Es como eh, en ningún caso se habían planteado nunca jamás terminar entrando en una casa. Entonces es un acompañamiento, es una historia eh, ¿no? El, el, que, el que ellos legitimen que esa es su casa es difícil, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos. Y eh, para mí es otra parte increíble, ¿no? De, bueno, y se van consiguiendo espacios, ¿no? Y se va consiguiendo tiempo y pues es que hay que ocupar, es que hay un montón de casas vacías y un montón de gente que viene y no tiene casa, yo creo que es como, es casi casi una obligación, ¿no? Bueno, okupazioaren inguruen eta e, okupatzen dugu etxeak eta legitimidade osoa daukagu egiteko, baina gero gogoratu behar dugu beti nor jartzen dugun segorputz jartzen dan okupazioetan eta hor danok dakigu zer dabilen gertatzen, zer gertatzen dan, ez? Osea, gure burua kokatzea okupatzen, e, pues bueno, dakar, dakar arazoak, oso larriak, eta badauz beste goera batzuk non ezin dan baimendu pertsona hori rek baimendu bere buruari okupazio bat, ez? Eh jasago dauzen ondorio legalak e, direlako oso bortitzak bortizkeri instituzionala gaitik, ez? Badauzela mekanismoak bebai, guk erabiltzen dugu mekanismoak, bueno, beti ere, gure izena jarri, gure zenbakia emon, mehan metu daki, jo no sabia nada, bueno, nik uste dut, estrategia horrik ezagutzen dugu zela, baina aukin behar dugu kontutan, zelango e, eh, zaurgarretasun egoeran eh, zen personak bebai, eta zer suposatzen dauen, bai psikologikoki okupazio bat, ez nahuelako espero, baina gainera e, instituzioak nigan zelan zigortzen nauten okupatzen badut, ez? Eta hor dago bebai okupazioaren deslegitimizazio bat, ez? Emoten dagoelako pertsonak jartzen dugu zela arriskuan, ez? Eta, eta bueno, hor hausnarketa. Ba, dirudien ez dago e, galdera gehiagorik, orduan e, uste dut e, eh, talde badituztela e, deialdi batzuk egiteko, ba, emango diogu itza. Ara, nora nahi du? Batuka. Vale, pues va. Y empezamos con Batu, que eh, el próximo sábado 11 de junio celebra su segundo aniversario en Arrigorriaga y hay un montón de actividades para todas las edades desde durante el día en la plaza, luego iremos a comer al gasteche, una comida popular, después de la comida, bueno, antes de la comida justo habrá unos berchos, la comida, después un bingo musical y luego por la noche en el gasteche también habrá conciertos. Y por la mañana y por la tarde, pues en la plaza del ayuntamiento estaremos también haciendo actividades y nada, nos encantaría que que os pasarais todos y todas. Ba bueno, guke eh, hasedetik eh, ere bigarren urte urrena ospatuko dugu eta urrengo aste izango da, batukoa ekainaren amaikan baldin bada, ba, gurea ekainaren e, amazazpi eta amazortzian, amazazpian ostiralean, ba, gure txaposo famari, e, ba bueno, e, horrea eginez, e, maien guru bat eguiko dugu Santiago plazan, e, nahiko jente interesgarriarekin, egia esan. Eta eurrengo egunean, e, ekainan amazortzian, ba, batez ere bilbosarreko plazan, ba, bueno, lehenengo goizean e, bizita historiko gidatu bat egiko dugu e, Bilbo Sarreko Memoria taldeak kantoratutakoa, ba, mehatxaritza eta langileria e, gaiak ardatz izango dituena, gero baskaritxo bat, e, gero bueno, baskaloste musikatu hauetako bat, gero paroi txiki egingo dugu, eta e, sortzira kaldera bueltatuko gara Bilbiko plazan ere, ba, kontzertu batzuekin, eta, bueno, pues, e, ekitaldiarekin. Bueno, hemen norgeiagoka, ez? Eh, <laughs> ba, guazte bete. <laughs> Ez, eh, hogeian, bueno, hau, eh, urtero egiten den ekimena da, egia da urten e, eh, bosgarren urte hurrena dela elkarlaguntza elkar laguntza sareana, galdakako Elkarlaguntza sareana, eta ekainaren hogeitik hogeita zeir arte, hau da, aztelenetik gandera, ba, hainbat ekimena ingo ditugu, eta, bueno, ba, hortik handago kartela, eta gombiatza zaudete... Errira, nola? Ah, bai, o sea, eh, irolako entzule sutxuek, bez, jakingo zute ja dagoeneko, eh, entzungo eh, zenuten dagoen hortikan kuña politori. Ba, hori, ba, etorzatik, eh, kainaren oitik, oitik, oitik, oitik, da amaitzeko, eh? gure alabur laburre da, maiatzako geta bien, badau jai bat basoan, e, familia elkartzeare eskubidearen alde, ose, e, eh, beritxala reagrupazioan familiar, e, bertan deko defendatzaie baten bueno, egoera gaitik eta, eta bietatik aurrera bertan egongo da jaia, ezagutu aldo zu egoera, eta, eta ezagutu aldo zu basoa, dala danona, eta da oso ederra, eta da muy guai, etorri, zauze supergonbidatuta, eta, eta bertan ikusiko gara. Eskerrik asko. utzi dituzu eh, plan ederrak egiteko, bai, anima zaitezte, eta bueno, ba, guk mai inguru honi, e, ba, amai eramango diogu, orain kontzertu entzanda esan bezala, gerturatu eta disfruta ezagun ba, hogeta magoz garren urte hurrena, gaupa, irola, irratia! <laughs> Baina, eta hori, E, Irolako asamblatik eskerrona amain nahi diegu irratiko parte izan zareten guztioi. Gaurko eguna, ba, bebai, e, bialani gurekin ez dauden entzako, bale? Zuen eguna, ba, zuen txat, zuen omenez, bale? Eta, bueno, ba, gogoratu, irrati honek behar dituela irratzaio gehiago, mm, kolektiboak bebai behar, bai, behar duzue irola irratia, bale? Así que, bueno, pues jarraitu dezagun hor lanean, Bai? etenigabe euneko gabe zeurea den irrati hori kaina maten. Ah, hombre, y mi, el de lo que más, el de lo que más me gusta, claro que sí, no me voy a ir de aquí sin decirlo, la Irola sí que mola.